Ղազեր պահող տղան։ Ինում աչինում մի մարդ մինգել մին կնեք, դա հանցեր կուտղայ այնում, մինը շատ քյոք, մինն էլ շատ մաշված, իրանք էլ շատ տիժարին նմապրելիս։ Շատ բիզիրելան ետը, այդ մարդը մինոր տոնը տեղը հվակոմա, կլող յորոնում, կինան վեր շորկյա, լավ ապրուստ աշխատանք կթենա։ Մինքան օրանի հետը դուսինգամ մինցով ուղրախ, ըտել մի մած տոնա պատահում։ Մեջինել մարչինում կնալիս։ Գետ մարտը կնեքնա խոհեկի յորաունում, նիմոնում է տոնո ըտեղ գնում։ Հենք ես համս վրանց ագնում, մի մարտակյամ տրանտա, ինչ իրավուն կավոս նիմոտալիմ տոնուս, մաչին կնումս։ Այդ մարտը կարում չի տրա ժողովտա։ Տնատարը թա, լավ, Դեվերտեղ շոնից գնալի տողրանց ադմինի ինստո, տոնուս քստամ։ Այդ մարդը որ շատ մտածում է, Ոչ մեն պենել կարում չի ասե, տնատարը թա գյուտում որ մաշված տղատը սենց տլական, տամստո ես պիտի կինամ հրուտեղ։ Այդ մարդը ճարը կտրած մաշված տղեն տամատրան, թա էլ տղեն յորավնում կինամ։ Կինամ են կինամ, դուս ընկան մի շատ հրու երգիչ։ Տղան հղին նիկամա կենգյում որ ախբիրան ճուր խմը, մի հուշ կամա տրա կլխավը թրջում, տղեն ասումա, այդ մարդը կստանումա քյուքցնե մորթը օտ է։ Քս կսլականամի սունդուղու մաչ, հացը ճյուրտ ընդղտա։ Ամմշեբեթել սունդուղ են գաթավը ծիծինը դուսոնել տա, եշի թատսնա իշքանս կքացալ։ Տղեկ այդ մի ողջարու լոլակ կթիր, ձերք հետ պահ է, վերասե ծիծինը նշաստո այդ լոլակը դուսկոնես նշաստաս։ Ունց րա վերտու ուրան կալակյաս, հա։ Էս իշտեղնել մին քարուտակը երկուցիու մազկա։ Ենա դուս կոնես, ջուբումդ պահես, վեր հարկավերինի, յուրուր կքսիս, հրեղանցին դուսակելական առաջդ։ Այդ մարդին կլոխը վերելանը յետը կքինես յուրան կողքի տոնը, նրա պատան վարար ջուրատուս գցում։ Այդտեղ էլ մին լավ կալաղանաս, լավ փոխվլականաս, ուժեղանաս, ըշինգյանաս։ Այդ մարդը դրան տանում ամեն հերուտեղ, դրան մին տոնել տղայնում։ Այդ տղեն գծում ամեն սունդուղ ու մաչ, ամմնոր հացը ջուրու, այդ սունդուղն մաչինատամ։ Վեր վախտնել կյամաթացիցին դուսկա տեսնամ, տա ողջարեն լոլակուտուսյա ունում շաստամ։ Տղան սնդուղում վեր շատ կենոմ այլ կարում չի դիմանա, մինորել ծիծինն նա դուսոնում նշանստամ, Այդ մարդը տեսնում ավեր տղան լավ քյուքացալա, սանդուղը պեցանում դուսոնում, հանցուտան է գցի թուրունը, խրավը օտ է։ Խմորը հրացայնում, ոզումա հաստ խե, թաժա հացավ տղեն խրավածանը մսնոտ է։ Տղեն տանումա թուրունը տեպը տամյուրան ասումա կրած հաստ խե։ Տղան էլ թա ես հաստ խաշ չում գյուդում չում թա ունցն հացը թխում։ Դու կրած մինը թխե, ես էլ եշիմ սուվերեմ։ Այդ մարդը պելու ետանում գցում տեպին իրա կրանում վեր թուրնեն պատանտա, դղան քրեատամ տրանկցում թուրունը երում սպանում։ Դրանայետը տղան դռները պեցանում տեսնում ինչ հարստություն, ել վսկես վրնա, ել արծաթս, բրլյանտս վրնա, աշխարհքս տակն հինչ թնդյական պեներ, ասես, այդեղ կա։ Մինգեր եշմա տեսնում, պատամ մին ինգյունան ջուրակյամ։ Շորերը հանումա, նիմոնումը ջիրին տակն լղանում, ամեն ինչ փոխումա, ղովատ հավատերնում, իրս ղշինգյանումա, մազերը կրզնոտ ատերնում, վսկքյակյուլ մի տղայա տերնում։ Այդ տանը վսկան մին չամադան յորանում հղեինում։ Հղեյանում վերքինա իրան հորնում որը կոշտո։ Հղնի սուբծանում ա ես մտստում մին չոբան վղճարն սյուրուն քշած պիրումա։ Չոբանն մտանում ա բարյոր տամ յետանը թա։ Պայես հղացավոր մարդում սուբծացալում վղճերները մինը մորթ է խրավե օտեն։ Իշքան փողոզես կտամ։ Չոբանն ինքոք վղճարա մորթում, կրականում, խրավում Տավոտոմա ողջարեն հախտամ, թափանը յորոնում, թափտամ, թարսիրեսին իրապարանում, գլոխը քաշում, հղեյունում կինում։ Հղենն մին չեղացա պտահում, կշտինել մի համամ։ Թակավերը նղջկերքը գյամանը տեղ լաղանում կինում։ Այդ աղջիկուրանցաններ երկուսու փսակվածնն մինը ազապ։ Այդ տղան ճղասպանը նա հրցնում աթա աստեղ ինձ նոքարչն յորոնել։ Ճղասպանը խաբարը հսնում աթակավերին, թակավերն լասումա երկալիկ, թողեք գազերը պահի։ Դրան ճղացումը ղզարած են յորոնում, տանմարան մնոր գազերը պահում պիրում։ Մին օրել եշմա տեսնում, թակավերեն ղջկերքը եկալն, կետը լղանում են։ Դա թակուն գնում աշորերը հանում, վղճարեն թափանը գլխան դուսոնում, դերնում ին ղաշենք, վսկի քակյուլ տղա, նիմունն կետը ղջկորանցն հետ լղանում։ Վեր կետան դուսինգամ, թակավերեն կուչուր աղջիկի կворցը նհտասմա, ես քիննականում ես տղեն։ Քուերքը դրան իրացիցաոմն խաբարակինմա պալատ բիրին պերանանցակենում հսնում թակավերին թա կուճուր աղջիկը դոզմակինա ճղացեն գզրացեն Թակավերը կզնվում է հրաման տանվեր աղջիկանը հարամանեն պալատան դուսկցին դելանման աղջիկը կինամա այդտեղեն կոշտը հերը մարը քուերքը լող իրեսն շորտամ ոչ կինաման ոչ երկյաման Ունսա բտահում կողքը երգիրին թակավերը, այս թակավերեն իրա կռվա երկնում։ Կյամա ամմնինչ կրհողանում։ Թակավերեն երկու փսենիներ, թակավերը ամակյա իրանց զորքավը դուսինգամ ճղապյուրտերնում զորրավ կլխնեն պրծցնում։ Այդ տղան էլ ջուբան երկու մազը դուսանում, յուրուր քսում հրեղանցին, յուրան վսկե եհարավը, ջիլավավը, զենք զրահավը ամմնինչավ կյամա առաջին վննկնում, տա գլխեն թփանեն կաշին յորաոնում, թողանում, ցին իրա կապած շորերը գենում, փափաղը տնում, զենքը կապում, ցին նստում կինամ կռավ։ Ինչքան ինքնա կտորում, երկու ենքան էլ ցինա կտորում։ Ենքան կտորում, որ կռավ եկած թակավերը յուրան զորքա մնացած մի քանի հոգիա, յորաոնում փախչում, զորրավ գլուխը բրծծում։ Մինքան օրանը յետը թակավերը նորմինան ազորքավակում երկնեմ կամ կռավ Ես մենթակավերին պսենին իրան զորքավը դուսինգյամ նորից Էրնոջի ճախտերնում ետ տերնում։ Էտղան էլե ամազերը յուրարկսում հրեղանցին կյամա կոշտը նստում ակինում կրև եկած թակավերին զորքը ճախապյուր տանում ետ տերնում կյամ։ Թակավերը գիտում չի տատախուվա իրեքնջի դոնումնել է թակավերը վեր կռվ երկամ նորը մինանա զորանում էրա է տղան կյամա տրա զորքը ետամ կռվումը տրան կուրանը թխումն յարալու անում թակավերը նուրան յալլախը դուսյանում յարան կապում արունուվն նկացնում Կրվան յետը թակավորը հիվանդանում է։ Ինչ անում անանում չուն կարում չն լիվցնեն։ Թակավերն ասում է, որ բախրումեսին է կոտեմ կլևանամ։ Փսեն են կենաման վերս շորընկյան վեր բախրակ տերանց բանեն կարոմչն այդ տղան կենամա մի բախրավեր գծում գեղում մենվիրի էծել վեր գծում տենում հղցն գրաղեն թակավերեն փսենին կյաման տրան պտահում ղաչանք պղատան կանոմ թա ինչ օզես կտանք մենակ թե այդ էծը մստո իրեսներես օնենք տանինք Այդ տղան ասում է, թողեցեք տունդուրները դիրա փիչատ դինիմ։ Ձեստամ տարեք։ Տահակ մտածում են մտածում, փիչատ դինել տամ, էծը երոնում կինեմ։ Թակավերը էծի մսի որոտումա իվիլիա ծնդրանում։ Շատ տղերային ամմն հինչու մսեր պիրում, օտոմա վեջ միննելա օկուչյանում թակավերեն կուչիր աղջիկի մինոմանում բխրեն մսան շինած խորագապիրում հերնոզում աթայետա կնեգիտալավ երկալ գոզի ինքը փիս քուհարազատ աղջիկը դա թակավերը յուրանում մին քանի կթոլ սրտմայինիլա ոտում լուվանում յետնան կուչուր փսենցեն ատամ տայել ճոխտ մազեր նյուրակսում հրեղանցին յուրան շուրերավնան զենքավը կյամա կոշտը վղճարեն մորթեն կլխան տուսյանում թողանում ծի մաշկը կապած շորերը կենում զենքը կապում Ցին խղացվել եւ քերամ թակավերեն կոշտը։ Թակավերը դրան հրցնում աթաթուհուս, տաթա ես քու կոչուր փսատում։ Երալու ցերքը յետանում ասումա ես քու յալլախտա, թակավերը թա հա, տաթա սանքել կուպսոտան կտն, վերտն դուրներեն երա փիչատն դրալ։ Էջը տովալ յուրանց բերալն։ Վերջը թակավերը հվատոմա վերտա յուրան փեսանա։ Բիրումա այն երկու փսոտանցը շուրունեն հանել տամ եշում տեսնում դունդուրներեն երա փիչատ դիրած։ Գաստի տանց կտորելա տամ մի մած քեփ սարկում այդ տղնել ասում ես արդեն պրավալում ես այս թակավորությունն էլ մնա կզալայախ օրաս յետը երգերը ցերքդ կալ դու կառավարը Տղան թա, բայց ես ինչտեղ հեր հա, մար ախբոր ունեմ։ Գինամ պիրիմ ետամ, թակավորը թակինի պիր։ Այդ տղան գինամ հորը, մորը ախբորը հովակում, պիրում տեղ, ախբորը տանում համին, ճիրին տակն լղացնում, դուսագամ ուժղացած, հետո ղշենգացած, փնդ ուրան ախբորը նման վսկքյակյուր տղա։ Վելկյամա թակավերին աղջկանը կոշտու, գյուդումա թա իրան նշանազնա, դա իստին պրոշը ճակումա։ Վերջը տղան իրան հորնան մորը մհտ կյամա թակավերությունը յորոնում, սկսում երգերը կառավարելը։